ornis cae helidon. Ornis, ofeos o a heurusa, tauta epimelos e thermaine, cae metato thermanae execolapse. Helidon de theasamene auten efe, o mataia, ti tauta anatrefeis haper an auxethei, apo su protes tu adicein arxetai. Hutos atithas eutos esti he poneria, can ta malista euerge tetai.